Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Mateusza. Ježíš zavolal swych dwanastu uczedników, a dali mu moc nad neczystymi duchy, aby je wychanieli, a uzdrawowali każdą nemoc, a każdą chorobę. Imena tych dwanastu apostolów są tato. Pierwszy Szymon, zwany Petrem, a jego brat Andrzej, Jakub, syn Zebedeów, a jego brat Jan, Filip, a Bartolomiej, Tomasz, a celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeów, a Tadeasz, Szymon Kananejski, a Idasz Iszkariocki, których opak zradił. Těchto dvanast Ježíš poslal a přikázal jim, mezi pochany nechoďte a do żadnego samarskiego města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným obcím z domu Izraelskiego. Jděte a hlásejte, przybliżyło się nebeskie królestwo. Słyszeliśmy Słowo Boży. Milowani bratrze, siostry, Zanim Ježíš zavolal 12 uczedniku. Ewangelium držive říká, gdyż Ježíš widział zastupy, było mu ich lito, protože byli wysileni, a sklesli jako owce bez pastirza. Tu rzekł swym uczednikom, że nie sice hojna, ale dzielniku malo. Proste, proto Pana żnia, by posłał dzielniki na swą żeń. Potom si zavolal 12 uczedniku. Mamy tu začatek oddílu o posłani uczedniku. Przy pochledu na zastupy byli Ježíš pochnut litości. Byli wysileni, a skleslí. Druhé sloveso znamená byt zmaten, wyczerpany, dosłowniej odchodzony, to je na dnie. To, co spôsobuje hluboką Ježišovu litost, nejsoučetná, no onemocnieni. Ale spisz duchownie bida lidu, który pocituje unawu a praznotu. jakoż to slíbený mesiański pastýř se ujímá to zemdlelých ovcí, a to uczedniku. učedníku. nim Boży odpowiedzi na prośbę o dzielniki je Ježíšovo wyslani uczedniku. Střed pozornosti se nyní przenese od oby služby k službie 12. I toto číslo nám ukazuje kontinuitu mezi Izraelem první umluvy a Izraelem umluvy druhé. Kmenu Izraele bylo také 12. Apostolowej są patriarcha zakladnimi kameny nowego Izraele. Chrystus dawa swym apostolom moc, którą sam prokazował w przedchodzich udalostech. Tato moc je specyfikowana jako moc k wychanieniu neczystych duchu, a k uzdrawowaniu. Uczednicy są nazywani apostolami. To to słowo na poslany, a podlebieżne żydowskie przedstawy takoby człowiek zdzielel autorytu posilaj cicho. Wyjmeczne wyznam apostolu, nie pro pierwotni cirkew, ale i pro dalsi generacje chrześcijanów, je pod držantím, že se uvádí jejich jména. Seznam apoštolů je několikrát v Novém zákoně. Povolanie uczedniku se zrodziło z obyczajnego pogledu. Ježiš se totiž podíval na zástupy a pocítil litost, litost proměněną w konkretni skutek vyslání uczedniku. Na tomto przykładu widzimy niekolik pryncypów platnych pro zrod powolani. Najpierw ta jasna zasada, że Chrystus je ten, kto wola, a posila. Bez toho jelicka snacha być sebe lepe miniena, jen praznym pokusem, karikaturą służby w duchu. Dale Chrystus je ten, kto widzi ujarzmenost abidu swego lidu i to jest ale platną zasadą powolani. Już we Starym Zakonie stoi, że Gospodin widział, jak Izraelita trpi w Egipcie, a rozchodl se zachranić je. Proto powolal Mojżisze. Powolani se rodzi tak, że Bóg se, totiż jakoby dziwa skrze człowieka. Innymi słowy dawa konkretniemu człowieku swój pochlet – mu oczy, aby widział chlub jej, bożski. A tak se w człowieku rodzi powolani, zapoczate prostym pochlebem na zastupy, czy na určité lidy z okolí. Widzim, jak mnoho lidí zna evangelium, jak mnozí mladí podlechaj drogám, alkoholu, jak nemocní czy starsi lidé stradají. Z těchto obyčejných pohledů se může zrodit povolání ke specifickým formám służby. Dalo bi se říct, že skrze obyčejný pohled Bůh dává vhled hlubší pochopení. Velmi znana svatá matka Teresa z Karkaty je nazornym przykładem, jak obyczajny na obyczajny pogląd zmieni radikalnym sposobem żywot człowieka. Jako mlada rzecholni sestra se na jednym blakowym nadraży w Indii stretla z jednym żebrakiem, który wolał żyć z nim. To to obyczajne słowo było niczym neobyczajnym. Wolani żebraka se stało powolaniem. Tak prościej se zrodziła powolani Matki Terezy k charytatywnej służbie. Papież Franciszek jedną ptal se, jak objawić swoje powolanie w tomto świecie. Gdyż pierwni dwa mladzi uczennicy zaczęli naśladować Jezusa, wtiskla se im tato skuszenost do pamięci, tak že si do końca i chodzinu. Było to kolem 4 hodin odpoledne, jak zaznamenal ewangelista. Chrystus im pak cestou položil rozhodující otázku, co byste chcieli? Vždyť co by to było za mladi, pokud by było spokojene a nekladlo si otázku po smyslu. Mladi, którzy nic nie chledají i są przedczasnie zastarli. Ježíš v celém evangeliu při všech setkáních, které se mu na cestách namánou, vystupuje jako ten, kdo rozniecuje serce. Proto kladę onu tasku, aby mogła wyjść na jego toucha po żywocie, a szczęści przebywajcy do nitra, w nitru każdego mladego człowieka, co chledasz. Powolanie zaczęło Iskrnym setkaniem z Jezisiem naszliśmy Mesjasze. Mędrzystwi zaswiecony żywot każde prawe powolani zaczyna setkaniem z Jezisiem, który nam dawa radość, a nową nadzieję. Pan nie, powolala, nie powolawa murze a żeny, którzy za nim idą, nie radzi. Osobni powolani jest cela konkretni, każdodenni żyty w stach, mezi Bochem a człowiekiem. Ne jde tedy jen o prvotní moment, kdy člověk Boží volání zaslechne. Povolání trvá po celý život, każdy jednotliwy den. Je proto potrzeba naslouchat hlasu lásky Boha każdy den a odpowiadać na niej we wszech sytuacji swego żywota. Życi w Bożym wolaniu utwarzy naszej najchlubszy podstatu, naszej identitu. Amen.